Комісар не наважувався порушити роздуми прокурора, який, можливо, розмірковував лише про свої газові радіатори. Інспектори запалили сигарети, колега Бушрона пригостив і мене. У наш час цей порох чогось вартий. Я відповів ні, ні, дякую, дякую, я не палю. Бушрон подивився на мене так ніби те, що я не палю, є ще однією підставою мене підозрювати. Тепер, коли я випив грогу, здоровий глузд підказував мені зникнути. І з того, що я бачив і про що дізнався, а треба ще відвідати доньку Жеральдіни Летендар, а це справжня мука. Уже можна було зліпити цілком пристойний репортаж. Поліцаї не виявляли ніякого бажання продовжувати розмову про злочин, а я зовсім не збирався ставити запитання і писати просто тут, на очах у господи Яшинку та його клієнтів. Здоровий густ підказував мені йти геть. Я добре знав, яка надія втримує мене, змушує гайнувати час. А пан Сон'є за стойкою, мабуть. Здогадувався, про що йдеться, бо інколи скоса позирав на мене. Я чув, не розмову інспекторів про службові справи. Вони хотіли ще посидіти тут, у теплі, чекаючи наказу прокурора. Будильник, що стояв на полиці поряд із пляшкою безалкогольного перно, показував пів на третю. Саме вистачить часу заскочити до доньки та зятя загиблої. Тоді напишу репортаж і встигну подати його до вечірнього випуску. Я навіть подумав, що зможу спокійно написати вдома автомобілем, легко дістатися до редакції. Єдина користь із того, що я погодився на цей репортаж. Думка про те, що сяду за кермо швидкого автомобіля. А це у наш час така рідкісна насолода. Допомогла мені здолати розслаблення. До того ж, якби у цю хвилину навіть прийшла Лідія, обставини складалися зовсім несприятливо. Про що з нею говорити при поліцаях? Отож я й сказав: ну що ж, панове, мені вже час іти працювати. Я дуже вам вдячний. О, е, нема за що, нема за що. Мій уранішній допитувач простяг мені руку. Бушрон та інші інспектори також. Я попрощався із прокурором і комісаром, які ввічливо зняли капелюхи і рішуче попрямував до дверей. Але в цю мить двері розчинились і увійшла Лідія. Я вже добре бачу, що більше не можу ухилятись від розповіді про Лідію. Тож запрошую читача повернутися разом зі мною у минуле. Але уже не на 60 років, а лише на кілька місяців. Я щойно демобілізувався і з радістю знову повернувся на колишнє місце у газеті де працював до червня 1940-го. Батьки жили у провінції. Моя парубоцька квартирка була зайнята, тож треба було знайти інше житло. Хто не знає, як це важко робити. Неможливо було знайти навіть пристойний номер з опаленням в готелі, хіба що за таку ціну, яка швидко спустошила б мій гаманець. Я оглядав чудові двокімнатні квартири, умебльовані лише кухонною шафою та парою шкіряних крісел, за які з мене правили 300 тисяч франків. Я підняв на ноги всіх товаришів, надрукував у своїй газеті оголошення, але з таким же успіхом можна було просто викинути гроші. Друзі, що давали мені притулок доти, доки з дедалі більшим інтересом стежили за моїми відчайдушними спробами. Я вже зовсім був занепав духом, коли десь у середині жовтня.